Այո, հրաշք է աշխարհք, հեքիաթ է, գեղեցիկ եւ անհուն զարմանալի։ Այս անճարեղ խոսքերի հեղինակ Նավետիկ Իսահակյանի Սաադիի վերջին գարունը արձակ բանաստեղծության հերոսն է։ Սաադին, որն ապրում է իր վերջին գարունը եւ վերջին անգամ հմայվում աշխարհի գեղեցկությամբ, նա 100 անգամ վայելել է աշխարհի հրաշքը, բայց դժկամությամբ է հրաժարվում այդ լեուլի վայելքից։ Գարուն է աշխարհի հավերժական գարուններից մեկը։ Սադի հայրենիքում ինչպես է բացվում գարունը, ինչպես են վայելում Շիրազի վարդերն ու գարունը։ Արցախում գարնան բողբոջը վախով է պայթում։ Արցախի լեռներից գարունը դժվար է իջնում։ Թվում է մեկը փակել է ճանապարհն ու բողբոջների փոխարեն զենքերն են պայթում։ Վարդերի վաղորդյան նինչն ընդհատվում է անհոգի կրակոցներից, Առավոտյան հովիկին չի ճպտում վարդը, վառոդի հոտից խեղդվում են նազանքից զրկված բողբոջ հարցակող վարդերը, դեղնափոշի հոնին, քնքուշ դեղցենին, արկերի ու ականանետերի զարհուրելի ձայներից գառնան լուսաբաց ավետող թրջունների երկեր նաղավաղվել են։ Մեր լեռնաշխարում գարունները վայելելու մեր իրավունքը ոտնահարվել է, բռնաբարվել։ Մեր գարուններն ընդհանուր ոչինչ չունեն Շիրազյան գարունների ու վարդերի հետ։ Մենք ընդհանուր ոչինչ չունենք Սաադիի հետ։ Սաադին ծնվել է 13-րդ դարում Պարսկաստանի Շիրազ քաղաքում, ուր եւ վաղճանվել է խորին ծերության մեջ։ Սադին Պարսիկ բանաստեղծ է, գրել է պարսկերեն, նաև արաբերեն, ստացել է հոգևոր բարձրագույն կրթություն, եղել է Հայաստանում, հայտնի է նրա Գոլեստան ժողովածուն։ Սադին Ավետիք Իսահակյանի Սադիի վերջին գարուն ստեղծագործության հերոսն է։ Իսահակյանն իր գործում փառաբանում է կյանքի հավերժական ու անանց գեղեցկությունը։ Սադին թեև ապրել է երկար, բայց հիմա զգում է, որ իր ամբողջ կյանքն անցել է մի գիշերվա երազի պես։ Գառնան զարթոնքը ողևորում է նրան, նշանակում է կյանքը շարունակվում է, բայց նա գիտի, որ դա իր կյանքի վերջին գարունն է։ Աշխարհի գեղեցկությամբ տարված բանաստեղծը թեև զգում է, որ սա իր վերջին գարունն է, բայց ցավի հետ մեկտեղ ապրում է նաև կյանքի բերկրանքը։ Նրան այցելում է Նազիաթը, ով իր գեղեցիկ գոյությամբ լցնում է նրա կյանքը։ Ահա Նազիաթն էլ նրա գրքի վերջին էջին գրում է ասույթի սեղմություն ունեցող եւ կյանքի իմաստը բանաձևող այս խոսքերը. Ծնվում ենք հակամա, ապրում ենք զարմացած, մեռնում ենք կարոտով։ Այս իմաստությունն ասված է մարդկային բոլոր սերունդների համար, հավանաբար նաև մեզ արցախցիներիս, ում համար միշտ երազանք է սադիի նման լարժեք վայելել գարունների հմայքն ու գեղեցկությունը, բարեկամներ, այժմ առաջարկում ենք լսել Իսահակյանի Սադիի վերջին գարունը արձակ բանաստեղծությունը, որը հաջախ պոեմ են կոչում կամ խոհափիլիսոփայական պատմվածք։ Կարդում են Նաիրա Շահիրյանը եւ Սամվել Ղազարյանը, ձայնագրող օպերատոր եւ ռեժիսոր Վահան Նահապետյան։ Գարուն էր։ Մեկն այն անհամար գարուններից, որ զարդարել են երկիրը, եւ որոնցից 100 հատ ապրեց երջանկության եւ տխրության բանաստեղծը Սաադին։ Առավոտ շատ վաղ զարթնեց Սաադին։ Իջավ պարտեզը, որ ծաղկում էր Ռոկնաբադ գետի ափին։ Նորից լսելու համար բլբուլների երգը եւ նորից տեսնելու համար Կարնան հրաշքը։ Նայեց Շիրազի դաշտին, որ մանկության շնորներով ու վարդերով պճնված վաղորդյան նիր ներառնում պարուրված բուրալից ճերմակ շղարշներով։ Նստեց ծաղկած հասմիկի տակ, սպահանի գորգի վրա եւ բռնեց դողդոջ մատներով վարդենու նոր բացված կարմիր կանաչ կոկոնը եւ մրմնջաց յուրովի։ Ինչպես մատաղ աղջիկը ժպտում է գգվող սիրեկանին, Այնպես էլ Վարդեի շրթերն է բանում առավոտյան հովիկին։ Թեև շատ էր ծերացել Սաադին, սակայն նրա հոգին երազի աչքերով եւ ականջով երազի տեսնում էր ու լսում աշխարհի չքնաղ իրերն ու ձևերը, երկերն ու լռությունը անհայտ ոլորտների, որովհետև տակավին զրույց էր անում նրա հետ բանաստեղծության կախարդ ոգին, զմրուխտ թրջունը, որ իր հավերժական բույնն էր կերտել կավ լեռան գագաթին, աստղերի մեջ։ Երկում էին բլբուլները գորշ զգես թակած եւ լուսեղեն աչուկներով։ Երկում էին իրենց դյութական ռուբայատները սիրո կրակով կրակված ու երկում էին Սաադիի սրտի մեջ քնքուշ հովը վարդերի ականջներին կուսական շնչով բարևագրեր էր շշնջում, որ բերել էր հերավոր սիրահար վարդերից եւ կարդում էր Սաադիի հոգին սիրո բարևագրերը։ Սիրող սիրտը լսում է միշտ այն բոլոր խոսքերը, որ մրմնջում են իրերը։ Աշխարը լի է հնչուն դաշնակություններով։ Աշխարը թրթռում է անվախճան եւ սիրավար արփեցումով հիշեց Սաադին իր հին խոսքերը։ Ականջը բլբուլների երկերին եւ սպիտակ գլուխը կարմարափթիթ վարդերի մեջ սուզած ծծեց Սաադին հեշտության բույրերը եւ բույրերով գինովի աչքերը գոցեց եւ տեսավ աշխարը իր հոգու մեջ ինչպես երազի մեջ մի երազի տեսավ հնդու խաղաղության գետերը սրբազան լոտոսներով ոցում տեսավ իմաստուն փղերին, որ խորհում են մթին ջանգալների մեջ։ Եվ դեհլիի ոսկե դիպակապարանքների մեջ սիգաճե մաղջիկներին տեսավ, գիշերագեղ մազերի մեջ կարմիր նունուֆարներով տեսավ Թուրանի մրկաշունչ տափաստանները եւ մրրիկների մեջ խոյացող ամեհի հելուզակներին կայծակե թրերով։ Տեսավ նույնպես անապատը բոցակես, բեդվինների նժույգների վասքը սրարշավ, արյուծների հետևից արծիվների թևերի տակ։ Եվ երկյուղա ծուխտավորների անծայր քարավանները տեսավ։ Աղոթքով ու երկով Մեկքայի դարպասների առաջ նրանց ծունկի գալը եւ տեսավ մսրա աշխարի հնագեղ հրաշքները եւ կապույտ ծովերի ծփուն ջուրեղը եւ Դամասկոսի թավի շախչիկներին լուսնկամարնով որոնց երկար ու քնքուշ ձեռները մանյակի պես փաթաթվել էին երիտասարդ Սաադիի պարանոցին։ Սաադին հառաչեց աչքերը բանալով, ավաղ անցավ 100 տարիս մի գիշերվա երազի պես։ Թռավ թեթև մի վարքյանի մեջ, որովհետև դուք միշտ ուղեկցում էիք ինձ, ով հեքիաթ, ով բլբուլներ ու վարդեր, եւ դուք վարդերի քույր շնորագեղ աղջիկներ։ Երկնքի երկնավար պարտեզների միջից դուրս բխեց արեգակը եւ հուրհրացին ամեն թերթ ու փերթ, ամեն քար ու գուղց, որովհետեւ գիշերը ադամանդի փոշի էր շախ տվել բոլոր նրանց վրա։ Սաադին նայեց շուրջը խորունկ ու հետաքրքիր հայացքով։ Նայեց երկնքի կապույտ վրանին արշալույսի մեջ թաթախուն ոսկու մեջ ճախրող թրջուններով։ Նայեց այնպես զարմացած, եւ սքանչացած, այո, հրաշք է աշխարը, հեքիաթ է, գեղեցիկ եւ անհուն զարմանալի եւ ամեն օր նայում եմ աշխարհին եւ ամեն օր զարմացած կարծես առաջին անգամն եմ տեսնում աշխարհը աշխարհը առօրյա եւ միշտ հիասքանչ աշխարհը հնորյա եւ միշտ նորաստեղծ հավիտենական մի անծանոթ հրապույրներով առինքնող սադին նորից նայեց աշխարհին։ Տարերքի այս բազմազան ու հրաշազան խաղին, երբ աչքին ընկավ երկու տատրակ, որ կարմիր տոտիկներով շրջում էին կանաչ մարգերի վրա, քաղցր գվգվալով եւ նորից խոսեց իր սրտում կախարդված է աշխարը եւ բոլոր իրերը հմայված են մի անտեսանելի վհուկի դյութական գավազանով եւ հեքիաթացած է ամեն բան աշխարհը գլխի վայր հոսում է, քայքայվում է ու ձևալուծվում, եւ ի՞նչն է, որ նորից կերտում է ու կաղապարում այս հոյակապ աշխարհը, եւ մեր հոգու շուրջը փռում այս հրաշքն ու հեքիաթը։ Ով ստիպեց Եղնիկին, որ papak սրտով մագլցի սեպ ժայռերը, եղջյուրները քարերին փշերելով տարփալից մռնչունով թավուտները թինթանե ով ստիպեց որ վարդը ճեղքե իր զմրուխտիա զրահը եւ բուրե հեշտագին ով ստիպեց մարդուն, որ անհայտից բխե ձև ու հոգի առած մտածելու եւ տարապելու համար, զգալու հուրը մեզ այրող ըղձանքի եւ չփափագի երբեք մեռնելու։ Ով սեր, դու անպարտելի ստիպունք, դու քաղցր բռնություն, ես վաղուց ճանաչում եմ քեզ։ Սակայն բնավ չհասկացա քո խորքն ու խորուրդը եւ տեսանողի հոգով նախազգաց Սաադին, որ այս վերջին գարունն է, որ ինքն ապրում է։ Վերջին գարունը։ Պարտեզի դռնակը բացվեց։ Սպիտակ շղարշները հովին ծպծփուն, ներս մտավ Նազիատ Սաադիի սիրած Շիրազուհին, որ միշտ այցի էր գալիս ծերունի բանաստեղծին։ Նազիաթի գինևետ շրտները եւ հոլանի թևերի լույսն ու կրակը շատ անգամ արևազարթել էին Դարևոր Սաադի անքուն գիշերները։ Սաադին սիրում էր նրան իրան թարամ սրտի երիտասարդավյունով եւ ոսկի բարերով քանդակել էր նրա պատկերը անմահ Գյուլստանի մեջ։ Նազիաթ Բարթերի փունջը գրքին մտեցավ բանաստեղծին եւ վարդաբույր ձայնով ողջունեց։ Տխուր էր Սաադին։ Հառաչանքը թրթռում էր նրա գունած շրթներին։ Ինչու ես տխուր դու ամենաերջանիկը մահկանացուներից մեջ։ Ինչու ես տխուր։ Սաադին լուր էր։ Ես սիրում եմ քո տխրությունը, ով Սաադի։ Իմաստուն է քո թախիցը եւ դու ասել ես քո աստվածային լեզվով, թե Մարգարիտը վերքից է որ կծնի եւ խունկը այրվելուց է, որ անուշ հոգին կբուրե։ Սադին նայեց նազիաթին դալուկ շպիտով։ Տես, վարդեր եմ բերել քեզ համար։ Իմ պարտեզի թավիշ վարդերից։ Եվ ծերունուն պարուրեց վարդերով, եւ լուսեղեն մատներով շոյեց բանաստեղծի ճակատի մռայլը։ Քո շնորած վարդերը, ով դրախտի աղջիկ, աշխարհի ամենաչքնաղ վարդերն են եղել միշտ եւ երբեք չեն թարամել։ Այո, Զադի։ Ինչու վարդը հոտոտելիս խորհել նրա վաղանցուկ շնորի մասին։ Պահիր հիշատակը բույրի եւ դյուրին կլինի մոռանալը, որ վարդը թարամած է վաղուց։ Արծաթի ձայնով արտասանեց Նազիատ բանաստեղծի վաղեմի խոսքերը եւ նրա երազաբույր վարսերը գգվեցին Սաադիի դեմքը, երբ նազյատ ծունկի եկավ բանաստեղծի մոտ։ Եվ պարտեզում միանուշ հով ծիածանի թևերը թափահարեց Սաադիի գլխի վերևը։ Այդ զմրուխտ թրջունի չքնախ թևերն էին, որ ծուփ եկան, երբ Սաադին դողդոջ մատներով շոյեց նազյատի երազաբույր վարսերը։ Եվ ապա Սաադին հոգու խորին հատակից նայեց մեկ իր շուրջը բռնկած հեքիաթաշխարին մեկ իր արչևը լուսաժպտուն հրաշք աղջկան եւ զգաց տակ արցունքի մի կաթիլ իր հին սրտի մեջ եւ բռնելով աղջկա փոքրիկ ձեռքը համբուրեց ու դրեց լացող սրտի վրա ասելով քո շուշան մատներով գրիր դու ստանիս հետին նեջի վրա իմ այս վերջին խոսքերը ծնվում ենք ակամա, ապրում ենք զարմացած, մեռնում ենք կարոտով։ Սաադին Իսահակյանի հերոսը արևելյան նշանավոր գրող էր։ Լույս աշխարհում ապրել էր մեկդար եւ վերջին գարունն էր ապրում, սակայն դառնություն էր զգում հոգում, քանի որ չէր հագեցել կյանքից եւ չէր ցանկանում հեռանալ լույս աշխարից։ Իսահակյանը ներկայացնելով Սադիի ապրումները ներկայացնում է յուրաքանչյուր անհատի, ով ծնվել եւ ապրելու լիարժեք իրավունքն ունի։ Չնայած բոլորը չէ, որ Սադիի հանգույն են ապրում։ Իսահակյանի այս գործը մեր կյանքում նորից հույսեր ու երազանքներ է արտնացնում, վայելել բնությունն ու բնության գեղեցկությունը, միաժամանակ սթափեցնում տխուր իրականությունից։ Մեր հայրենիքում մեր երազներն առնոտ են, մեր հայրենիքում մեր կյանքը վտանգված է, բայց հույսն ապրում է եւ հույսն ապրեցնում է։ ավարտվեց բացվող ծրարներ հաղորդաշարի օրվա մարտի 10-ի թողարկումը, հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյան։ Կհանդիպենք